Հայրենիքի ազատության երազանքով խանդավառ մի աղջիկ էր Մարգարիտա Սարգսյանը, ով իր կյանքը նվիրաբերելով հայրենիքին դարձավ արիության եւ ոգեշնչման աղբյուր, հայրենաց եզերքի ազատաշունչ ոգին ու պահապանը։ Կենսագրական համառոտ տվյալներից դուրս է հայրենանվեր մարտիկի կյանքը, բայց այն ինչ գրեց նա իր բացառիկ գործունեությամբ, գրեց արյունով Մարգարիտա Վարդանի Սարգսյանը ծնվել է 1960 թվականի փետրվարի 13-ին Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Հացի գյուղում։ Ավարտել է տեղի միջնակարգ դպրոցը Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետը։ 1979 թվականին տեղափոխվել է Ստեփանակերտ։ Աշխատանքի անցել Ղարմետաս կոմբինատում։ Անդամագրվել է կանանց ջոկատին Մարտական մկրտությունը ստացել է Շերլանի մատույցներում։ Մասնակցել է Լաչինի Միջանսկի պաշտպանությանը, բազում այլ մարտերի։ Զոհվել է 1953 թվականի օգոստոսի 18-ին Բաշարատ գյուղի մոտ։ Հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աշճանի շքանշանով եւ մայրական երախտագիտություն Արցախի քաջորդիների մեդալով։ Ամուսնացած չէր։ Հանգչում է Ստեփանակերտի հուշահամալիրում։ Սրանք կենսագրական այն པարզ տողերն են, որոնց միջև ծավալում եւ փոթորկվում է հայրենանավեր մարտիկի կյանքը, որը կոչվում է անմահություն։ Մարգարիտա Սարգսյան ազատամարտիկի շատակը սերունդների համար դառնում է արիության դաս, հայրենապաշտության նորորյա միջոց եւ վկայություն, մակարումի եւ պայքարի շնչառություն, որը սկիզբ էր առել մարտնչող կնոջ կերպար Սոսե Մայրիկից եւ ալիքվում ու ցավալվում է նոր սերնդի ոգու ելևեջներում։ Նրա համար հայնասիրությունը բարձ էր, այլ ոգի, արյան շրջանառություն, նպատակ եւ սխրանքի դուր։ Կյանքն ապացուցեց, որ հաղթում է նա, ով իր ձեռքով է կերտում հաղթանակը, ով հայրենած գործի մեջ իր սիրտն է դնում, ով իր ոգին է դարձնում մակարումի ճանապարհ։ Ընկերուհուտ Նվարդ Ալեքսանյանի, ինչպես շատ շատերի, շատ եւ քո զրույցը շարունակվում է։ Մեր զրույցը չի վերջացել, Մարգարիտ։ Սպանված պատերազմ գրքի էջերում գրել է նա. Այն միայն ընդհատվել է եւ պիտի շարունակվի քո բոլոր ընկերների հոգում եւ քեզ իսկական գնդակ չի դպել։ Վկան հայրենիքի սերը քո հանդեպ։ Դու ուզում էի դաստիարակել մտաղ սերնդին, չիմանալով, որ արդեն սկսել է իր մեծ դասը, որն այսօր է շարունակվում է քո հոգու լույսով ու անմահությամբ։ Մարգարիտա, հայրենաս պաշտպան, այսօր Արցախն ուրիշ է, թեև նույնն է ոսոխը, իսկ գոյապայքարը համառ ու աննկուն։ Հայրենաց պաշտպանն ու հերոսը նոր սերունդն է, ազատության եւ անկախության սերունդը։ Այսօր հիշողությունն էլ մակարոզին որ է, Գոյապայքարի պատմությունը արիության դաս, ուր հայոց միասնական ոգին է կոփվում։ Հիշարժանը եւ ուսանելի մեծ զորապետ եւ ոգու ճարտարապետ Գարեգին Նժդեհի խոսքը։ Ազգային ոգի, ահա գերագույն հերոսը, միակը մեր պատմության անիվը դարձնող, մեր հավաքական ճակատագիրը վարող հերոսը։ Էապես միայն դա է գործում պատմության մեջ եւ պատմության համար։ Անհատ հերոսներն ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ միայն անznավորողները այդ ոգու։ Մեռնում են հերոսները, մանուելները, մուշեղները, վարդանները։ Մնում է սակայն նրանց ոգին, որն իր մարմնավորումը գտնելով այլ հայերի մեջ, շարունակում է ապրել ու ներգործել։ Մարգարիտա, այսօր քո ոգեղեն ներկայությունը ներգործող էություն է, Հավատի ամրապնդում գալիքի շեմին։ Այսօր նոր սերնդի մարտիկներն են համալրում պաշտպանության բանակի շարքերը, նորագոչիկները։ Խիզախ ու ամփորձանք եղեք, ազատության տղերք, ինչպես ձեր հայրերն ու պապերը, նվիրվեք հայրենասուր գործին։ Հպարտ ենք, որ պաշտպանության բանակն արժանի հերթափոխ ունի։ Ասում ենք նրանց բռունցկվելով մեր հավատով եւ հիշողությամբ։ Մարգարիտա, այսօր նոր սերունդն անկանխատեսելի է ճշնամու համար։ Քարորյա պատերազմ էր, ամենօրյա տագնապ էր եւ զգոնություն։ Արցախի հերոս Սամվել Կարապետյանի հավաստման հակառակորդը չի սпасել, որ մեր տղերքը կարող են այդպես դիմադրել։ Նրանք հիմա խոսում են, որ մեր դիրքերում կանգնած են եղել հատուկ ջոկատայիններ, միջդեռ այնտեղ մեր ժամկետային զինծառայողներն են եղել։ Մեր Աբաջյանն է եղել, որ վերջին պահին հերոսաբար ինքն իրեն պայթեցնելով իր հետ տարել է հակառակորդի մի քանի զինվոր։ Սա փաստ է եւ նման փաստեր ելի կան։ Սա մեր 18-20 տարեկանների հաղթանակն էր հակառակորդի հատուկ ջոկատայինների նկատմամբ։ Մարգարիտա, անկախության սերունդները երբեք չեն հանդուրժի օտարի լույսը։ Հուշագրավ է գրող եւ հայնաց պաշտպան Վան Նովիկովի խոսքը։ Իսկ զբանե հույսերի սրտատրոպ սպասումների ծնունդ էր դաժան մարտերում թրծված մեր բանակը, որը հերթական անգամ աշխարհին ապացուցեց մեզ համար պարզմի ճշմարտություն, զինատեսակներից հզորագույնը հայրենապաշտությունն է։ Այսօր Մարգարիտա Սարգսյան ազատամարտիկի մարտական ճանապարհը արիության դասը երիտասարդ սերնդի համար։ Քարորյա պատերազմում մեր բանակն ապացուցեց, որ անպարտելի է Ռոբերտ Աբաջյանի պես հերոս զինվորներ, եւ Արմենակ Ուրֆանյանի պես անznվեր սպաներ ունեցող Արցախը եւ աննկուն է դիրքապահ քաջորդիների կամքն ու ոգին, որոնք արիության ու սխրանքի նորեջերով հարստացրեցին մեր ժողովրդի գոյապայքարի տարեգրությունը եւ Մարգարիտա Սարգսյանի ազատասեր ոգին ոչ միայն ուղեկցում է, այլև ոգևորում եւ խթանում է սերունդների ձեռնարկած յուրաքանչյուր հայրենանվեր ծրագրի իրականացմանը։